Веќе неколку <clears throat> саботи наназад зборуваме на една тема, во една серија сме навлезени за послушноста. Во тој правец ќе продолжиме и овој ден, денеска. Само ќе направиме на почетокот една рекапитулација на она што досега го поминавме, на некој начин да ги извадиме оние, да се подсетиме на оние најбитни моменти. Се некако се врташе околу стихот во Јован 7 глава, 17 и 18, па да почнеме пак од таму. На прашањето на јудејците од каде овој, упатено до Исуса, ги знае писмата кога не учил во нашите школи, Исус им одговара во 17 стих, ако некој сака, то, односно во 16 стих вели, Исус им го рече, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. Веројатно со овој стих им алудирал на тоа дека вие учите ваша наука по вашите школи. Но мојата наука не е моја, туку на некој што ме пратил. Ако некој сака да ја исполнува неговата воља, тој ќе знае дали наукава е од Бога или зборувам само од себе. И во 18 стих уште додава, кој говори само од себе, ја бара својата слава. А кој ја бара славата на оној кој го пратил, тој е вистин, вистински, во него нема неправда. Исус во два, две-три реченици им кажува многу. Видовме дека прво треба да се сака да се твори Божијата волја. И не треба да останеме само на тоа, туку и треба да ја твориме Божијата волја. Во Матеј 7 глава видовме дека 21 познат стих, дека не секој кој што ми вели Господи, Господи ќе влезе во Божјето царство, туку но оној кој што ја твори Божјата воля. Подолу додава ако ги значи кој ги слуша овие мои зборови и ги извршува, тоа е како оној како благоразумен човек кој што изградил куќа на карпа, на цврсто тло, кој што на која што куќа никакви стихи не и можат ништо. А оној кој што ги слуша овие мои зборови, а не ги извршува, тогаш тој е оној кој што изградил куќа на песок, која што од стихиите паѓа и тоа, тоа паѓање е големо, вели таму, големо паѓање. За да ние не паднеме, да тоа паѓање биде тешко и големо, значи треба да сакаме да ја твориме Божјата волја и треба да ја, ја твориме Божјата волја да бидеме послушни. Уште видовме во дела Апостолски 5.32 дека Светиот Дух им се дава на оние кои што се покорни, односно послушни. Че видите, со што се е врзана послушност? Исто се спомна стихот Откровение 14.12 во врска со не нели? меѓутоа и во врска со послушността. Тука е трпенијето на светиите, тука се оние кои што ги држат Божиите заповеди и ја имаат верата Христова. Сега тука овој стих е интересен затоа што држењето на Божите заповедонство, послушноста е поврзана со верата, а всушност тоа е едно те исто. Како беше оној пример од која книга беше, дали беше утре пошто на денес или не знам, некоја книга читав дека во некој јазик, номадски јазик на некои африкански народи, еден исти збор бил во нивиот речник и за послушност и за вера. И наистина нема разлика, затоа што ако читате во Евреите 11 глава, ајде само да прочитаме на брзина тука два стиха, барем два стиха. Во Евреите 11 глава кај што ни се дадени оние великани на верата, се вели дека послушале и како резултат на таа нивна послушност, односно поверувале и послушале. Направиле нешто, Во 7 стих од 11 глава евреите вели преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. А верата е она, значи верување во нешто што не се гледаат. Навистина има вера. Потикнат од стравопочитување приготви ковчег на спасение. И тоа го, го, го градеше цели 120 години. Како што преку еден утрски стих се секјавате, но одневодамно беше истакнато. Со секое удирање на чеканот, секој удирање чекано било сведоштво за присутните, дека ќе дојде и ќе биде тоа, ќе се исполни Господ тоа што го кажа, но Ное поверувал и се дал во акција. Вера, послушност. Подолу, подолниот стих, во осмиот стих, вели, преку вера Аврам послуша, кога беше повикан да излезе на место што требаше да го прими во наследство и излезе не знаејќи каде оди. Повторно тргна, Аврам тргна да оди во непознато. Нешто што не се гледа, со вера, преку вера излезе и послуша. Направи чекор. исто дека е многу битна послушност и Откровение 22.14 ни вели дека оние кои што ги држат Божите заповеди ке имаат право да влезат во градот и да а, да имаат значи, достапност до дрвото на животот. Исто како еден стих водилка ни беше стихот во Јован Дамо втора глава, во случајот со Кана, во свадбата на во Кана Галилејска, кога снемало вино и Марија Богородица ќе им каже на присутните на слудите се направете како што ќе ви каже. И тие го направиле тоа и благословот дошол. Видовме низ таа тема дека благословите се поврзани со послушноста благословите во секој аспект нашиот живот. Потоа, малку се дружевме со Валаам, како карактер, и ви реков дека ќе разгледаме повеќе карактери на луѓе, послушковци и непослушковци, така да ги наречам, преку кои што можеме да се поучиме многу. И Валаам ни беше прв, како непослушко, кој што направи како што Господ му рече, односно кажа како што Господ му рече. <laughs> можеше поинаку, сето тоа беше за полука за него и за околните народи, тој направи како што му се рече, меѓутоа цело време во срцето сакаше да направи поинаку и на крајот и го направи тоа што го бараш, кој што сакаше, сакајки да а, ја добие онаа неправедна печалба, како што се изразува тамо Петр ли беше Павлеле. Господ преку него сакаше да постигне да даде а, поука и до Валам, самиот Валам, кон кого што беше многу милостив, и до околните народи, но и до нас денеска од каде доаѓа благословот. Благословот доаѓа од Господа, ама ако ние сме послушни. И се доека Израел беше послушен, твореше се што Господ ќе му кажеше, тука беа и благословите, и никој вражалец, еве како Валам или било кој, не можеше да го растори тој благослов. Сакајќи да ги проколне, не можеше никако. Секојаш излегуваа благослови, тоа прекрасни зборови, дори мисијански зборови од неговата уста. Се до моментот кога Израел, значи Валам, не откажувајќи се од таа богата награда од царот Муавски, го наведе Израел на греф, на блуд, на служење на идоли, и така натаму, и Израел на тој начин го изгуби благословот. Значи, благословот е Господов, но зависи од нашата послушност. И благословот можеме само ние да го изгубиме со нашата непослушност. Потоа го имавме Јоси, минатиот пат, како пример на добар цар, еден од најдобрите како пример на еден послушен човек, што значи вистинска, безпрекорна послушност. Јоси, за кој што беа кажани збројите во втора царви, да се подсетиме на овој, на овој прекрасен извештај, еден од најубавите извештаи за било кој цар некојаш кажани. Втора цареви, 23 глава, 25 стих. Втора цареви, 23-25. Немаше пред него таков цар кој му се обратил на Господа со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила, верен во се на Мојсевиот закон, а и по него му немаше рамен. Неверојатен извештај за Јосиф, видовме како што од мала возраст, ставен на една таква важна позиција, додржа значи, до, до својата должност и го, го славеше Господа во текот на целиот свој живот. А, видовме во случајот со Јосиј која е важноста на Словото, че каква реформа направил Јосиј и од својот живот и во а, царството, во кое што царувал откако бил оно оној, оно оној свиток, изгубен свиток од мојсевите закони таму некаде во домот Божи. И како што и брат Зоран во најава кажа, кукава голема важност е самата Библија е за нашиот живот, за значи, еден а, богат, благословен, добар, духовен од и раст во нашиот живот, Божето Слово. Сега денеска ќе разгледаме еден друг цар, реков дека малку ќе ги спреплетам карактерите, значи имавме еден непослушен, а, кој што, значи Валам, кој што не сакаше да ја твори Божјата воля, го имавме и Јоси како послушен, кој што беше беспрекорно послушен и сега ќе разгледаме еден друг карактер, еден друг цар, кој што исто така бил непослушен или бил делумно послушен, што всушност значи непослушен. Тоа е всушност првиот цар на Израел. <laughs> Сите го знаеме, Саул, неговиот пример, кој што добро започнал во своето владење, дури бил исполнет со Дух Свети. Господ му дал Дух Свети на Саул. И наистина почетокот му бил добар. Ке да видиме за тоа во Прва Самуилова, меѓутоа пред да читаме било кој стих од Прва Самуилова, туки се задржаме во неколку од главите кај што неговиот случај. Само да спомнам дека Господа волја не била никогаш да Израел биде монархија, да владае цар. Господ требало да биде единствениот властодржец, Господ требало да биде единствениот законодавец. И добро одело на почетокот во ветената земја, откако влегле од водство на Исус Навин, откако почнале да растат, да се множат таму племињата, читаме во патриарси и пророци, почнале недоразбирања, кавје меѓу нив, потоа кога виделе како околните народи, сјајот на монархиите околу нив, значи, ги привлекло и тие посакали и тие да имаат цар. Односно, за да ги решаваат полесно проблемите, меѓусебно исто така да се централизира власта. Знаете, кога секојаш кога врште централизација на власта, <laughs> имате проблем кога моќта доаѓа во раците на, на еден и тоа на пред се. Никојаш не било воља да Божиот народ го води човек. Секојаш вниманието треба да биде насочено на Господа. Господовиот авторитет највисок од сите. Потоа доаѓа времето на Самуил, кој што бил и пророк, и судија, да и свештеник, значи три функции, многу битни, кога добро одело повторно, добро го водел народот, значи во времето на судиите, но кога остарел и кога дошле неговите синови, е, неговите синови почнале да бараат мито, почнале неправедно да владеат со луѓето и тогаш повторно се јавила онаа желба кај израелскиот народ да се стави цар, сакаме да бидеме како другите. И Господ знаете кога упорно како Валаам, упорно посакувате нешто, и ќе ви го даде. Но сето тоа повторно за ваша поука за да можете да извлечете некоја лекција од тоа. И значи на почеток пред да навлеземе во а, оваа историја на Саул, да прочитам само еден дел од Патриаси и пророци каде што Елен Вајд вели кога луѓето ќе посакаат да одат по пат што сами си го одбрале, не прашувајќи го Бога за совет, или наспроти неговата откриена волја. Че Господ им ја открил својата волја дека тој треба да биде врховен владетел и треба да биде теократско обштество во Израел, а не монархија. Тие сепак посакале и одбрале нешто што го имале другите народи, нешто по свое. Тој, значи Бог, значи Бог често им ја исполнува желбата со цел неизгорчливото искуство што го стекнуваат на тој начин да ја увидат својата лудост и да се покајат за својот греф. И Господ им го возможил тоа. Им дал цар. Се покажало дека човечката гордост и човечката мудрост се опасни водачи. Се што ке ни посака срцето наспроти Божјата забрана. Знаете, овој делот многу битен. Се што ке ни посака срцето наспроти Божјата забрана, Сигурно е дека подобро ќе ни служи на обрв ќе ни служи на што? На благослов? Не, на проклество, отколку на благослов. Немате благослов таму каде што имате непослушност и одење по свој пат. И сега, Господ им овозможил, рекол, добро, еве изберете цар, односто Господ ким го избере, бил Саул, значи првиот цар, но повторно со оние негови одредници и а, прописи. Чи, значи, да, во ред ке имате цар, но и царот и народот. Ако сакате да имате успех, повторно јас ке бидам најголемиот авторитет. Тоа јас ним го дал до знаење преку Самуил. Но да тргнеме по ред. Реков на почетокот, Саул тргнал добро. Што се случува? Бил помазан за цар, меѓутоа <laughs> Тоа е почетокот, знаете како ние од социализам па во капитализам. Знаете, почетоци се многу тешки, тука се прават и грешки, и, а, а, како се вели тоа, грешки во чекори и така натаму. Некои од племијата не били задоволни со неговиот избор. Сите си имале некој свој адут, некој свој а, избор. И е, се создала една таква атмосфера во која што Саул, еве, зашто кажувам, добро почнал, со добар дух, бил исполнет со дух свети ја, согледал ситуацијата, се повлекол. Се повлекол, се вратил назад дома и продолжил да се бави со земјоделие и чекал ситуација да едноставно дојде до а, одраз неговиот авторитет како цар. Односто Господ создаде на такви ситуации. Значи не трчал преку ред да стане цар, со сила, иако бил одреден, бил одреден веке. Интересно е што бил <laughs> не само по вкусот, односно го избрал Господ, но и по вкусот на народа, значи се вели таму дека бил со така граден човек, повисок за една глава од сите и едноставно оддавал впечаток на ете баш сличен на овие царевите кај не знам бошците ќе ја биде работата. Но да се вратиме на ова, се повлекол се до моментот и проблемот со амонците. Во прва Самуила во 11 глава го гледаме тој случај со амонците. Ова сето го започнал Добре, тој е малко подосна со Јонатан. Амонците почнале да се закануваат. И стига гласот до Саула, И ова негова реакција, ова брза негова реакција, ова а, негова а, а, способност да води битка, да биде војсководец, да биде добар стратег, успева нели да ги порази амонците, ќе го добие она што порано треба да се добие во народот, во, Божи, во очите на народот. И Самуил ја користи оваа прилика и вели, е, сега е време да се случи значи, она јавна инаугурација пред народот. На новиот цар. И после битката со амонците, еве, зашто велам дека Саул добро започнал. Што се случува? оние кои што виделе сега кој е Саул, рекле, дајте да ги погубиме оние што се бунеа против неговиот избор на почеток. Но Саул се побунил против тоа, бил против, читаме во 12 стих, од 11 глава, прва книга Самуилова. Тогаш народ му рече на Самуила, кој е оној што зборуваше за Саул ке царува над нас? Дајте тие луѓе за да ги погубиме. Ама Саул одговори, нека никој не биде погубен во овој ден, зашто денес Господ извојува победа во Израел. еве кој е главниот, Господ, Саул оддава а, признание на Господа за добиената битка, иако со 300.000 војска тргнал, тогаш Самуил му рече на народот, ајде во Галгал, таму да го потврдиме царството. Че значи, ево, беше моментот за почетокот да видиме дека Саул бил со добар дух на почетокот, понизен, кроток, воден од духот свети. И при онаа инаугурација Самуел држи еден многу фантастично добар говор во 12 глава. Ги подсетува на моментите од историјата. Како Господ добро ги водел на избитките како биле благословени кога водачот кој да бил судија или било кој а, се подчинувал на Божиот авторитет и на Божиото водство. Но, им дали предупредување, Но да, да ги читаме првим стиховите, значи во 12 глава од 13 до 15. И ете ви го сега царот кога го избравте. 12 <clears throat> глава, 13 до 15. Ете, Господ постави цар над вас. Ако се боите од Господа и ако му служите, ако го слушате неговиот глас и не се противите на неговите заповеди, ќе го следите Господа својот Бог, вие и царот кој царува над вас. Ако не го слушате Господовиот глас, Ако се противите на неговите заповеди, тогаш Господовата рака ќе се спушти на вас и на вашиот цар, како што беше против вашите татковци. Им дава јасно дознаење како ќе го имаат благословот, повторно со послушност. Потоа, Господ преку Самуил им пуштил знак, бура се создала, грмотевици, силен дожд во период кога не било познато за Израел да има такво нешто, да им даде до знаење дека Господ не се шегува и дека треба да го слушаат Господ и Господ да им биде највисок. Потоа читаме во 24 и 25 стих, значи последните стихови од оваа глава, додава Самуил на крајот, само бојте се од Господа и служете му нему искрено од сето свое срце, зашто колку големи дела направи за вас. Ако правите злопак, ќе пропадне и вие, ќе пропаднете и вие и вашиот цар. Много јасно. И сега Саул, место да тргне во други освојувачки походи, застанал. Јас би рекол овде, веројатно сакал да осети малко од црштината, од царување, од позицијата. И веле, во 13 глава Саул царуваше една година, а во втората година царување, значи Во таа прва година ништо не се случува посебно, иако Елен Вајд вели многу добро ќе било да тој продолжил со истото темпо, воден од Бога, да ја, ги разреши сите можни ситуации таму за да нема проблем е, Израел. Но тој веројатно се опуштил малку во своето царување и тука се случиле големи промени кај Сал. Доја проблемот сега со филистејците. Дори немало војска, ја распуштил војската, оставил само 2000 души, вели таму со него 1000 со неговиот син Јоната. Филистејците се закануваат, дори не, не ни 1000, вели таму дека биле само 600 души со него. И почнало да ги опфаќа страф. Филистејците се собирале, се наружувале, имаме тука извештаи дека им биле многу, многу, многу посилно на, на вооружани, отколку израелците. И изгледот бил дека навидум доаѓа пораз. Самуел во една прилика порано ќе му каже како треба да постави во оваква ситуација. Секојаш треба да го прашува Господа што треба да прави. Така и ние во нашиот живот. Какви да е ситуацијата, тешка, полесна, потешка, секојаш треба да го Господа. И му рекол, изречито, ќе чекаш седум дена, ќе дојдам јас ќе принесеме жртва и така натаму и така натаму. Саул чекал, чекал, но бил под притисок на народот, кој што го страф, кој што народ сега, погледот не му е упатен кон Господа, туку во царот. Што ќе направи царот? Се чека чекор од царот. Царот е тој кој што ги води. Еве опасноста на која што Господ ги предупредувал. Ако сакате цар, тогаш, може да дојде до ова. Да почитувате човек, да го тргнете погледот од мене. Притиснато цела таа ситуација. Невоздржлив. Избрзал. За малку требало да почека, ама не почекал. До крај, во тој седми ден, тој самиот принел жртва, што никако не смел да го направи, како цар. И во истиот тој ден, читаме во 13 глава, 13-14 стих, Доаѓа Самуил и откако слуша, и всушно самиот сватил, видел што се случува, Самуил му рече тогаш на Саул во 13 стих, безумно постапи. Саул, кој што така добро тргнал. Сега не чека на Господа. Сега превзема нешто тој самиот во свој рад. Ако ја запазиш заповедта што ти ја даде Господ твојот Бог, Господ би го зацврстил твоето царство над Израел. Довека. А сега Твоето царство нема да се одржи трајно. Господ си побара човек според своето срце и го одреди за кнез над својот народ, зашто ти не го запази тоа што ти го заповеда Господ. Нетрпанијето негово, веројатно и честа да утре се покажува на него како на некој кој што е заслужен за нешто. Заради оваа грешка Господ победата над филистејците нема да ја даде во раците на, само, на, на Саул, тој се повлекол после ова, туку неговиот син Јонатан, односно Господ, преку него ќе биде заслужен. Знаете таа ситуација кога Јонатан само со неговиот оруженосец, неговиот момок, ќе ја среди ситуацијата, односно ќе направи таков смут во таборот на филистеците, да тие самите себе се испотепаат меѓу себе и дори на крајот Саул ќе тргне со војската и народот охрабрен од целата ситуација, па ќе ги дотолчат, да кажат така. Но значи што случува во, та, во тој ден? Саул, царот Саул, издава своја заповед повторно неразумна. Заповед да не јадат ништо војниците. Оти кој ќе јаде, проклетство ќе знае. И тие толку се испу, изумориле, и Јонатан, кој што пак не знае за ова негова заповед, случајно таму, не, не случајно, него бил гладен човекот, брснал таму со стапол во, во едно саке со мед, кој што го нашле, патен во шумата и вкусил од медот. И подосна кога се дознало дека Јоната го направил тоа, што вели, видете, видете, видете како постапува сега Саул а, бил на чекор да го жртвува, да го убие својот син. Зошто? Само заради својот авторитет, да го сочува својот царски авторитет. Кога царот ќе каже нешто, то така ќе биде и крај. Иако предходно кога Господ кажал нешто, а тој не го извршил, не почекал до дадениот момент, се правдал тоа, пред Самуилова. А овде ќе го жртва и својот син, само заради една глупост. Па како тоа? Во битка, а не смеете да јадете. <clears throat> Неверојатно. Но Јонатан, со помош на народот, бил спасен неговиот живот во оваа ситуација. И Саул <laughs> повторно си отишел, како попарен. Значи, видите ја разликата. На почетокот вели, Господ ја даде оваа победа, а сега му е криво, зашто тој не е во центар на внимание. Тој како цар повеќе е загрижен за својат авторитет, а не за Божиот. Заборел веќе на Бога. Нетрпелив е, нервозен, се повлекува. Но Господ е милостив, како према Валаам, така и према Саул. Ке му даде уште еден тест. И тоа е во 15-та глава. Од првиот стик читаме една Самуил му рече на Саула, Господ ме изтврти мене за да те помажам за цар на неговиот народ Израел. И така послушај ги Господовите зборови. Господ на воинствата зборува вака. Одлучив да се одмаздам за она што Амалик му направи на Израел, знаете, она племе кој што прво почна со напади, уште кога израците се упатија низ пустината, затварајќи му го патот кога излегуваше од Египет. Сега оди и удри на Амалик, изврши проклето уништување врз него и врз се што има, не поштедувај го, погуби ги мажите и жените, децата и долчињата, говедата и овците, камилите и ослиците. И сега ја гледаме повторно она негова непослушност. Што се случува? Го поштедил царот, но покрај царот поштедени биле и многу говеда, многу овци, кои што навидом под изговор на Саул, префрлајќи ја вината на народот, народот ги, ги заробил, ги запленил, за да ги бидат принесени значи, на жртва на Бога. Какво лицемерие од страната на царот. И читаме од деветиот стих. Но Сауло и народот, но Сауло и народот го поштедија Агах и недобрите овци, недобри говеда, згоена стока и јагнија и се што беше добро. Не сакаа да извршат клето уништување на цето тоа, на доброто, туку на тоа што беше без цена и без вредност од добитокот. Врз тоа извршија проклето уништување. Значи, се што беше сакато, се што беше недобро, се уништија, меѓутоа доброто од стоката го сочуваа. Наводно за да биде, да послужи за служба на Бога. Затоа му дојде Господово слово на Самуила вака. Се кајам што го поставив Саула за цар. Се сврти од мене и не, го испол... не ги исполни моите заповеди. Самуил се нажали и цела ног извикуваше кон Господа. Самуел не можел да склопи око. Рано наутро, било жал, значи, за сето оваа ситуација, рано наутро Самуел тргна за да го побара Саула и му јавија на Самуела вака. Саул отиде во Кајмил, Кармил, се извинувам, и ете, си подигна таму споменик, потоа отиде, натаму и слезе во Галгал. Кога Самуел дојде кај Саула, Саул му рече, благословен да си од Господа. И вели, гордо, ја извршив Господовата заповед. Па дали е извршил? Не до крај. Делумно послушен значи непослушен. Колко и тоа да тешко ни звучи, меѓуто тоа е така. Сите имаме проблем, може би, со, со ова. Ама само ја праша, какво е тоа блејање на овци, што достига до моите уши и мукање на говеда што го слушам? Салом одговара, ги потерало да маликиците Зошто народот ги поштеди најдобрите овци и најдобрите говеда за да ги жртвува на Господа, на твој Бог. Се друго истребивме. Сме се нашли во некоја таква животна ситуација кај што велиме Господ изречито кажува што треба и како треба да правиме со некои нешто во нашиот живот, а ние ќе тргнеме се, ама нешто, ама не, ова ќе послужи за, на Господа. Ова го чувам за Господа. Јас на времето, <laughs> дојка бевме млади, новообратени во Христа, во Свети Николе, значи никогаш не сум играл лото во животот, нити ме привлекувало, никогаш никаква некоја игра на среќа не се сеќавам. Барем некој може би тук таму и меѓутоа тогаш имаше една игра 3 по 3. Така се викаше. 97 значи. Во ред, како и да е. 3 по 3, така мислам дека се викаше. И јас почнав да играм еден период и кога се, значи, кога го запознавме Христа, кога се обративме и овие другиве тројца ми викаат, абе, знаеш, не е Божја волја, ова, она ми зборуваат, ми убедуваат, јас не, добијам пари, црква ќе направам. <laughs> на Господа. Меѓутоа, дали е така кога ќе ги добиеш парите, тоа е веќе друго. <laughs> Саме му рече на Саула, застани да ти кажам што ми откри Нокеска Господ. А тој рече, кажи, овој сигурен дека ја исполни Божјата заповед. Само уверен. Тој само рече, колку и да си мал во моите очи, сепак стана главатар на изрелевите племења, се секавате, од Венјаминовото племе доаѓа само, Саул, од најмалото. Господ Те помоза за цар на Израел. Господ те испрати во воен покот и ти заповеда. Оди изврши хлето уништување над се. 19 стих. Зошто не го послуша Господовите зборови? Зошто се нафрали на грабеж и го стори она што е зло во Господовите очи? А говара на Самуила, јас го послушав Господовиот глас, зборот, сушност. Презедов покот каде што ми испрати, го доведов агах видете, Господ вели се, а тој, да, па ја го послушав Господ, и го доведов Агак, и доведовме го оведе и така натаму. И извршив клето уништување. Но народот зеде од пленот. И повторно овде непризнавање, префрлање на вината кај народот. Народот зеде од пленот. Ја го доведов Агак, ама народот го донесе пленот. За да му го жртвуваат на Господа, повторно. Но Самуил одговори, дали му се на Господа помили, овие се много познати зборови, тука негде и уште малку ги привршиме. Дали му се на Господа помили паленици и приноси од послушноста кон неговиот глас, кон неговиот збор. Можеме ние формално да вршиме служба овде и да се, до најмали сетници, како што тоа нели го правиле најсовршено фарисеите но сепак да не му сме послушни на Господа, со таа форма само да ја покриваме таа своја непослушност, Господ нема да погледне на таквите жртви. Дали му се на Господа помели палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поска поцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни. И од стада цели. Послушност, покорност. Без тоа нема дух свети, нема божеводство. Нема плод, нема, плод на духот. А непокорността, вика, е како гревот на вражање. Сега видите, Библијата овде вели дека нема многу голема разлика од Валам, вржалецот, и од сау во случајов. И Иако ќе кажеме, како што се вчера некој спомна, овој бил, аха, Лот бил од од него, од како беше, така некој. Да, значи по-послушен, помалку послушен, <laughs> не, Исаул бил по-послушен од Валаам, далеку, далеку по-послушен. Валам воопшто не сакал да слуша. Валам сосема сакал значи, да си оствари својата желба, да дојде до парите, до, до, до добивката од царот. Меѓутоа, писмото вели дека непокорност е како гревот на вражање. Саул сепак бил непокорен, не послушал до крај. Тоа е делумна послушност или непослушност. Самоволието, кој што тој го покажува овде, очигледно, или тврдоглавоста, тврдокорноста, е како злосторсо и долит. Идолопоклонство, секавате на таа серија која зборував да, <clears throat> за, за тоа што се значи идолопоклонство. Ти го отфрли Господовиот збор, затоа Господ те отфрла тебе, за да не бидеш повеќе цар. И овде се гледаме една мизерна сцена од Саул. Како трча по Самуила. Да не му избега царството, да не му избега благословот. И дори се покеало, вели меѓутоа како се покеало. Не е секое кајање за спасение, нели? 35 стих. Самуил, значи, Три четвртиот потоа Самуел отиде во Рама, а Саул се врати во својот дом во Сауловата, Сауловата Гаваја. И Самуел не го виде веќе Саула до својот смртен ден. Самуел тажеше заради Саула. Ама Господ воздивна, како што воздивна. Кога? А во шеста глава мислам дека беше прва Моисеја, што го создаде човекот, пред да го пушти потокот. Воздивна што го постави Саула за цар над Израел. Жалостно добро почна, меѓутоа, навистина позицијата многу може да го стави човек во искушение. И ова самоувереност, ова самоволие, ова <clears throat> непокорност кажува многу. Без покорност, без послушност, ништо не бива, тоа треба да ни биде јасно. Сите овие случаеви ги спомнуваме, овие карактери ни се поука за нас во животот. Наш највисок авторитет. Не знам на каква позиција да сме. Председател на Генерална конференција, да речем. Треба да ни е Божиот авторитет. И се доека сме му послушни нему, се доека живееме според секој слово што доаѓа ја неговата уста, се доека постапуваме секако што тој ке ни каже, тука се успеси се, тука се благословите и на приватен план и општо како на црква, така натаму. Секој од нас треба да се анализира на истина да се види, да, си, да, ги, да си ги види своите славости, грешки, мани, карактерни особини, може би, кај Саула, може би, кај Валам. Така тому, се тоа е дадено за наша полука. Нека биде на истина за наша полука, нека Господ не води понатаму од успех во успех, од благослов во благослов, од слава во слава во нашиот живот. Тоа е наша желба и молитва, тоа е и негова желба. Амин.